การฝึกซ้อมกระถิน ที่จบลงสักครู่นี้ ก็ใช้ได้นะ ได้ขนาดนี้ก็นับประดีแล้วล่ะดีมากละแต่ทิ้งยังไง พวกเราก็ควรจะฝึกซ้อมเอาไว้ ถึงวันนั้น เพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องการเตรียมพร้อมไว้ดีกว่า ดีกว่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะการอยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ เราจะทำแบบ ตามใจตัวเองไม่ได้ เราต้อง ดูวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์ หมู่พวกเพื่อนที่อยู่ร่วมกัน เพราะนั้น ถ้าเราได้คิดไว้อย่างนั้นอยู่เสมอ ความขาดตกบกพร่องก็จะไม่เกิดขึ้นในในหมู่ในคณะของพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกทุกองนะก็วันพุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษา ประวัลนา ผมเอง ผมก็เป็นห่วง เป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนว่า มันเป็นเรื่องของวัดวาศาสนานะแต่พอพอมามาประชุมด้วยมาฟังด้วยผมก็มาได้มาได้มาฟังด้วยอย่างเนี้ยนะบางฟังด้วยแล้วก็ผมก็สบายใจนะแต่ถ้าไม่ได้ฟัง ไม่ได้สวดไม่ได้ฟังอะไรพอถึงวันนั้นจะไปรุด่าว่ากล่าวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเราไม่ได้ฟังไว้แต่ก่อน แต่ถ้าว่าเราได้ฟังแล้วอย่างนี้ มันขาดตกบกพร่อง เราก็จะได้แก้ไขแต่เนิ่นๆอย่างน้อยก็ยังอีกหลายชั่วโมง จากนี้ไป ถึงวันเริ่มพิธีจริง เพราะนั้นผมจึงได้ ลงมาฟังก็เป็นที่พอใจ ที่หมู่พวกเพื่อน สวดภาวนาแล้วก็พร้อมกันกับสวดเรื่องกระถินนะ ก็ให้หมู่พวกเพื่อนทุกองนะที่แยกย้ายกัน ไปทำหน้าที่ การบวชของพวกเรา ก็ทีแรกก็ว่าพวกเราจะบวชสามสี่เดือน วันนี้ก็ได้กำหนดแล้ว ถึงกำหนดจะลาสิกขาแล้ว แล้วก็ พวกเราก็จะได้กลับไปทำหน้าที่ ของตนเอง แต่ถึงยังไง ที่พวกเราได้ศึกษาสามเดือนเนี่ยควรจะมีธรรมะ ซึมซับเข้าสู่จิตใจของพวกเรา ไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาแล้ว เข้ามาบวชแล้วไม่มีอะไรซึมซับเข้าใจเฉลย ผมว่าก็คงจะไม่ถูกต้องนะ อย่างน้อยก็ศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ผมพร่ำสอนอยู่ทุกวี่ทุกวัน ็เพื่ออยากจะให้หมู่พวกเพื่อนได้ยินได้ฟังได้ศึกษา ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างอื่น ผมก็พูดแล้วพูดอีกว่า อาศัยการได้ยินได้ฟัง จึงจะเกิดสติปัญญาความรอบรู้รอบครอบได้ แต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังมาอยู่ต่างคนต่างอยู่ ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะเราไม่ได้ศึกษา เพราะนั้นผมจึงหาแนวความคิดแต่ละวี่ละวัน ให้หมู่พวกเพื่อนได้คิดยกประเด็นนั้นขึ้นมา ยกประเด็นนี้ขึ้นมา เพื่อให้หมู่ได้ศึกษา หมู่เพื่อนได้ศึกษา ให้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหมู่เพื่อนพวกเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว เมื่อเราเข้ามาได้ศึกษา มาอยู่บวชถึงสามเดือน ออกไปก็จะให้มันดำปิดปี เหมือนหลังหมีทีเดียวผมว่าก็คงจะไม่ถูกต้อง เมื่อออกไปแล้วอย่าไปเลี้ยงฉลองกันจะไปกินเหล้าเมายาหัวลาน้ำผลที่สุดทิศศึกใหม่ออกจากนาคำน้อยไปค้อนเขาตีหัวหัวแตก เพราะเหตุอะไรเพราะกินเหล้าเมาท่านได้ยินมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รู้จะพูดยังไงอีกเหมือนกันหลวงพ่อพับสอนแล้ว พร่ำสอนอีก ทั้งเทปทั้งแนวความคิดทั้ง MP3 เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายคิดสำนึกในใจไว้อยู่เสมอว่าพวกเราเข้ามาศึกษามาอยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อถึงจะโง่เง่าเต่าตุนยังไง หลวงพ่อก็ยังจะให้ลูกศิษย์ฉลาด เอาตัวรอด ให้เป็นคนดีในชุมชนและสังคม อย่างน้อยก็เอาตัวรอดในครอบครัว มีเงินคำทรัพย์สมบัติใช้ ไม่หะไม่ให้อับจน ทั้งภายนอกทั้งภายใน ภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติเงินคำญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคบค้าสมาคมกับใคร ๆก็ได้ ส่วนทรัพย์ภายในก็คือด้านทางด้านจิตใจ ก็ให้มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมรรม ในจิตในใจ จะพูดจะทำสิ่งใดออกไปก็ให้คิดให้ถี่ถ้วนซะก่อน อย่าไปทำแบบสุกเอาเผากิน อย่าไปทำแบบไม่คิดไม่อ่านหลวงพ่อว่าไม่ถูกต้องนะพวกเราทุก ๆ องนะ อันนี้เป็นการฝาก อาจจะว่าเป็นฝากครั้งสุดท้าย พวกเราอาจบางองค์อาจจะไม่ได้พูดกันอีก พอออกพรรษาแล้วก็คงจะ ได้เดินทางกลับ ไปตามการเวลา แต่ที่ยังไงก็ขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นไปได้ ผมว่าเรื่องสุรานะทางกดตายดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็ไม่ได้ว่าตัดให้พวกท่านทั้งหลาย ตัดชุมชนและสังคมไม่ใช่ มันอยู่ในเทคนิคของแต่ละพวกเราแต่ละคน ถ้าเราไม่อยากสักอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะ มันก็มีวิธีทางออกได้ผมแพ้ ผมทานไม่ได้สุรายอมแพ้แล้ว ถ้าเขาอยากจะกันเอาเงินให้เขา แต่อย่าไปซื้อให้เขาเท่านั้น เอาเงินให้เขาไป เออ ไปเลย แต่ตัวเองอยากกิน นี่แหละ ถ้ากินเข้าไปแล้วเป็นยังไง เสียคู่เสียคนขาดสติในเมื่อขาดสติมันดีไหม พวกเราเห็นคนบ้ากลางถนนหนทางเดิ่ไปที่ไหนไปเห็นคนบ้าดีไหม หรือคนเมาเหล้าในสถานที่ต่าง ๆ เราเห็นว่าดีไหม สิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกถาม ให้พวกเรามองดูตัวเอง โอปัญญิโก ถ้าว่าเราเป็นอย่างนั้นเข้าไป ก็เสียหาย เพราะนั้นถ้าว่าหยุดได้ผมว่าดี แปลว่าเป็นสิทธนาคำน้อยว่างั้น ถ้าว่าออกไปแล้วเนี่ยหัวลาน้ำยิ่งแย่กว่ายังไม่บวชอันนั้นใช้ไม่ได้นะ ต้องคิดให้ดี การที่จะทำอะไรชีวิตของพวกเรา ชีวิตที่มีคุณค่ามาก จะปล่อยปะละเลย ไม่ชีวิตไม่มีคุณค่าเลย ปล่อยไปตามกระแสน้ำสุดแท้แต่มันจะกระทักกระแทกปั่นหมุนไปทางไหนก็ไปตามกระแสน้ำอย่างนั้นผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง พวกเราควรจะสำนึกคิดดูให้ดีว่าชีวิตของเรามีคุณค่า เราจะทำตนยังไงให้มีคุณค่ายิ่งในการเป็นอยู่ของพวกเรา แต่ละวันแต่ละเวลา แต่ละเดือนแต่ละปี ให้ดูชีวิตของเรา อย่างผมเองผมก็ดูผมเองเหมือนกัน อย่างผมเป็นหวัดอย่างเนี้ยตะกอนมันไม่หนักอย่างนี้ เขาเพราะอะไรเพราะมันหนุ่ม แต่บัดนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อน นี่แหละ สิ่งเหล่านี้มันจะไหลไปเรื่อย ๆ เราจะต้องเห็นไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงจุดจบของชีวิต ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่า เราจะเพลิดเพลินเยฮาสนุกสนาน แก่ไปก็มีมีแต่ความสุขไปเรื่อยไม่ใช่นะมันแก่ข้อหลักประหารนะ ประหารคืออะไร พวกเราก็คงจะรู้หลักประหาร เพราะนั้น พวกเราทุกๆท่าน ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ถ้าว่าไปแล้วผมว่ามีคุณค่านะถ้าคิดให้มีคุณค่านะ เว้นเสียแต่พวกท่าน ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไร กอดมองตัวเองเหมือนกับไร้สาระไร้ประโยชน์ไร้คุณค่า อันนั้นก็ช่วยไม่ได้ เพราะงั้นจะทำยังไงได้ เพราะตัวเองไม่ได้คิด แต่ถ้าว่าตัวเองคิดตามแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าสอนให้มีความคิด สอนให้รอบขอบสอนให้มีสติปัญญา นั่นแหละ ผมว่านะชีวิตครั้งนี้ในสามเดือนมีคุณค่ามหาศาลสำหรับผู้มีปัญญาที่จะต้องคบคิด จากนั้นเราก็นำที่เราได้คิดดีแล้วนำไปใช้ในคารวาสเมื่อเป็นคารวาสก่อนหน้านี้ เราได้ใช้ชีวิตอย่างไงในเมื่อก่อนที่เราจะมาบวช บางทีอาจจะทุปัดทุเปทุลักทุเล บางทีอาจจะเดินตรงบางทีอาจจะเดินคดโค้ง ในการดำเนินชีวิตของเรา แต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้ว มาบวชในสามเดือน ผมว่าเราควรจะไข้ควรไตรตรองเหตุและผล ที่ชีวิตผ่านผ่านมานะ่ะที่ผ่านมานะ่ะตรงไหนบ้างที่มันคดโคตรงไหนบ้างที่มันถูกต้อง มืดบอด ตรงไหนบ้างที่มันถูกต้อง ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่า ตัวของท่านเอง แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดก็อย่างว่า อยู่เป็นวันวันเดือนเดือนปีปีไม่ได้คิดอ่านอันนี้ผมว่าไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเป็นอย่างนั้น ถ้าพวกเราคิดทบทวนดูแล้วชีวิตของข้าที่ผ่านมา ก่อนที่ข้ายังไม่ได้บวช ข้าทำตนอย่างไร มีประโยชน์ไหม มีคุณค่าไหมต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติ ต่อครอบครัวต่อวงศาคณาญาติต่อวงการของเรา ถ้าว่าพวกเราได้คิดได้ทบทวนดูแล้ว ผมว่าจะมองเห็นได้ เพราะเราออกมาจากควันมืดมนอนตะการ เมื่อเราเป็นฆราวาสเนี่ย เรายังมองไม่เห็น เพราะสิ่งเหล่านั้น เราเขาว่าวันเราถูกวันยังค่ำ แต่พอเราออกมาเนี่ยเราใช้ศีลสมาธิปัญญา ตามแนวแถวของพุทธะทำจิตให้สงบ แล้วก็ใจทำเมตตาธรรมเข้าสู่จิตใจ เขาเราเราเขา ทบทวนอยู่เสมอ ถ้าเป็นเราถ้าเป็นเขา ถ้าเป็นเราเราเป็นยังไง ถ้าเขามาเป็นอย่างเราจะเป็นยังไง สิ่งเหล่านี้พวกเราถ้าว่าพวกเราได้ทบทวน ในการเป็นอยู่มองเขามองเรา ผมว่าพวกเราจะรู้ได้ว่า เมื่อออกไปแล้วเราจะเดินทางอย่างไงจึงจะถูกต้องและเป็นธรรม ในชุมชนและสังคม แต่ถ้าว่าพวกเราไม่คิดออกไปก็อย่างว่า ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกอย่าให้เป็นอย่างนั้น ออกไปให้เป็นคนดี แต่ใหม่ ๆก็อย่างว่า ออกไปใหม่ก็ทำท่าดี ต่อมาไม่นานก็เก๊อีกอย่างเก่า ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น คือออกไปใหม่ๆ เราก็ต้องคิดดูตัวไหนเราจะยึดเป็นตัวอย่างอย่างนอนตื่นสายอย่างนี้ เราควรทำอย่างไง ถ้ามันนอนควรจะนอนตื่นสายเออไม่ว่ากัน แต่สายทุกวันใช้ไม่ได้ อันไหนวันไหนควรจะนอนตื่นสายวันไหนนอนนอนดึกกิจการงานอะไร สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่เขามาบวชเขามาศึกษาแล้วให้ใช้สติใช้ปัญญา ใช้ความรอบคอบ มันขยันอดทน การออกไปสู่คารวาสมันเยอะเหลือเกินพิษภัย ถ้าพวกเราเอาตัวไม่รอด ก็น่าคิดเหมือนกัน แต่บางคน อย่างที่พวกเราได้เห็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อเขาในพรรษา ทั้งที่บวชแล้วได้ศึกษาธรรมะ พ่อแม่ก็ดีอกดีใจ กลับไปไปเยี่ยงมรดกของพ่อของแม่ ผมว่าไม่น่าจะให้มี ในหัวใจแม้แต่นิดเดียว ราะเหตุไรขาสองแขนสองสมองหนึ่งที่พ่อแม่ปั้นมาให้เราแล้ว เราควรจะขยันหมั่นขยันอดทน ถ้าว่าข้าหาตัวเองเลี้ยงตัวเองไม่ได้ข้าจะไม่เลี้ยงคนอื่น ใครอื่นโดยเด็ดขาดมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้น จากนั้นเราก็ต้องหมั่นขยันอดทนเก็บหอมรอมริบที่จะเกิดประโยชน์สำหรับตนเอง เพื่อวางแผนชีวิตของตนเอง ไม่ ใช่ ว่าเที่ยวเที่ยว เตะเตะเล่นเล่นเลอะเทอะเทอะผลที่สุดก็ไม่มีเงิน หาใส่ปากใส่ท้องตัวเองก็ไม่คุ้ม ผมที่อยู่กับ อารวาสพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติ ไม่น่าจะให้มี หมู่พวกเพื่อนทุกอกที่มาศึกษากับวัดของผม มันอยู่กับตัวเองทั้งหมด ถ้าเราโง่สักอย่างเดียว ถ้าเราไม่ประหยัด ถ้าเราไม่รอบคอบสักอย่างเดียว มันเอาตัวไม่รอดทั้งนั้น แต่ถ้าว่าพวกเราเอา มันขยันอดทน รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ มันไม่เหลือวิสัยเลย สิ่งเหล่านั้นมันต้องเป็นไปได้ง่ายๆ ไม่มีปัญหา ถ้าเรามีความหมั่นขยันอดทนรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ ทั้งสามอย่าง แต่ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักหา หาก็ขี้เกียจหา หามาได้แล้วขี้เกียจเก็บอีกอแล้วก็ใช้ก็ใช้อิรุยชูแชกอีก ไม่รู้จักในการใช้ สมบัติจะอยู่ได้ได้ยังไง คนโง่รักษาสมบัติไม่อยู่ คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรักษาสมบัติได้ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่ออกไปสู่ครวาสให้พวกเราเข้มแข็งอย่างที่ผมได้พูดนะนะ ต้องอดทนต้องสู้และก็พร้อมกันก็ให้ใช้จิติใช้ปัญญา ใช้ความรอบคอบ ไม่มีใครที่จะรักตัวเอง รักเรายิ่งกว่าตัวของเราเอง ถ้าเราไม่รักเราเราใครจะรักเรา ไม่มีใครที่จะรักเรายิ่งกว่าตัวของเราเอง ถ้าเราไม่รักเราแล้วจะให้ใครล่ะ จะเมตตาเราขณะตัวเองก็ยังไม่เมตตาตัวเอง จะให้คนอื่นเมตตา ตัวเองได้ยังไง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะ ให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอ ยังไงก็ให้เอาตัวรอดให้ได้ ถ้าพวกเราไม่เตรียมพร้อม ไม่ตรวจตรา ไม่พิจารณาใครควรทบทวนดูตนเองแล้ว ผมว่ามันมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันโลกยุคนี้สมัยนี้ ราะนั้นให้พวกเราถ้าว่าภายนอกภายนอกก็ยังเอาตัวไม่รอดทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่พอปากพอท้อง แล้วจะพูดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนั้น ก็ยิ่งห่างไกล เพราะเหตุไรเพราะว่าสิ่งภายนอกมันก็อดอยากขาดแคลนอยู่แล้ว เรื่องศีลธรรมก็ยิ่งห่าง ราะนั้นทั้งสองอย่าง ทั้งภายนอกทั้งภายในมันไปด้วยกัน ถ้าว่าพวกเราทำมาหาเลี้ยงชีพพอเป็นพอไปได้ ไม่ฝืดไม่เครืองจนเกินไป จากนั้นก็ตั้งอกตั้งใจ สมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์บ้างไม่ใช่บ้างเอาจริงเอาจังใช่ก็ว่าไหว้พระสวดมนต์ หรือสมาทานศีลรักษาศีลเนี่ย แปลว่าคนรักตัวเองนะเราจะไปคิดอย่างอื่น แต่ถ้าว่าเราไม่ทำนั้นแปลว่าเราไม่รักตนเอง เราไม่หวังดีต่อตนเอง เราปล่อยปละละเลย เราทิ้งตัวเองไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่เราเป็นที่เขาเคยมาได้มาศึกษาอย่างในคราวนี้แล้วนะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะ เมื่อเข้ามาศึกษาแล้ว รู้แล้ว ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไง ตัวของเรามีอะไร ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก สิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไร อันนี้พวกหลวงพ่อก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษา เพราะนั้นเมื่อเราเอาไปเป็นครวาตเราก็พยายามทำทั้งสองอย่าง ภายนอกก็อย่าให้ขาดตกบกพร่อง ทำมาหาเลี้ยงชีพส่วนภายในก็ อย่าให้ปล่อยปละละเลยจนเกินไป ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติเมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพระ ถ้าไม่ได้จริง ๆ หลวงพ่อว่าวันมาฆวิสาขาวันเข้าพรรษาออกพรรษา หลวงพ่อว่าน่าจะ อบคุณงามความดีสำหรับตนเองถึงจะไม่พูดออกไปข้างนอกอให้อยู่ในใจวันนั้น จากนั้นก็วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำถ้าเป็นไปได้ทำบุญตักบาตรบำรุงพระพุทธศาสนา อันนี้ก็เรามีอยู่มีกินอย่างที่พวกเราเห็นเอามาบวชเห็นไหมไปบินทบาททุกวัน ถ้าคนไม่ใส่บาตรพวกเราว่ายังไง ในเมื่อเราออกไปเป็นฆราวาสนะ อย่างน้อยเราก็มีการใส่บาตรพระสงฆ์มาก ในขณะที่เราอยู่ เราก็ยังกินทานอาหารนรทานกินข้าวของชาวบ้านเขา ในเมื่อออกไปเป็นครวาตเราก็ควรจะทำบุญบ้าง วันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเห็นซื้อขนมนมเนยขึ้นมาก็ใส่บาตรพระ เป็นการบำรุง พระพุทธศาสนาเหมือนกัน สิ่งเหล่านี้เราจะไปปล่อยปละละเลยอย่าไป จะไปคิดว่าเป็นของอย่างอื่น การเสียสละการทำบุญทำทานทีละนิดทีละน้อยเหมือนกับ น้ำฝนที่หยดลงมาจากท้องฟ้า ตกมาใส่ตุ่มใส่โอ่งทีละตุ่มทีละหยด ก็ทำให้ตุ่มน้ำเต็มตื้นขึ้นมาได้ ถ้าว่ามันไม่หยดลงไปเฉลย มันก็แห้งผากอันนี้ก็เหมือนกันการสั่งสมคุณงามความดีการสั่งสมบุญกุศล ถึงจะทีละน้อยก็เถอะ อันนั้นก็คือคุณงามความดี เพราะนั้นพวกเราทุกๆทท่านนะ พระลูกพระหลานทุกองที่จะได้ออกไปสู่คารวะให้มีความมันขยันอดทน สู้ในหน้าที่การงาน แล้วก็พร้อมกันก็ให้ รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ แล้วก็พร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมเข้าสู่จิตใจ เพราะชีวิตของเรามีจุดจบได้ ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งข้างหน้า ไม่เสมอภาคกันเหมือนกันไม่รู้ใครจะถึงจุดจบวันไหนเพราะนั้นจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไป ให้สั่งสมคุณงามความดีหลวงพ่อเองก็ไม่มีอะไรที่จะสั่งเสีย นอกจากจะสั่งเสีย มอบคุณงามความดี ให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้น ย้ำแล้วย้ำอีกพูดแล้วพูดอีกแหนอกนั้นไม่มีอะไรอยากจะให้พวกเราเป็นคนดี ถ้าคนมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรมในจิตในใจแล้วไปที่ไหน อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละใคร ๆก็ต้องการ คนดี ถ้าคนชั่วคนเลวคนเลวสามแล้วใคร ๆ ก็ไม่ปรารถนาทั้งนั้น เพราะนั้นให้มองตนเองข้าเนี่ยเป็นยังไงข้าเป็นคนดีไหม เป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคมไหม อันนี้ก็ขอให้พวกเราทุก ๆทท่านนะ สรุปแล้วก็คือให้ประกอบคุณงามความดี วันนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ได้พูดยาวถึงขนาดนี้ เพราะมันเป็นบัดเป็นไอก็เป็นห่วงหมู่พวกเพื่อนคอยากจะมาฟังเกี่ยวกับการประวรณาคำประวรณาออกพรรษาได้ฟังแล้วก็ เป็นที่พอใจจากนั้นกับการสวดกระถิน ก็เป็นที่พอใจ และก็พร้อมการก็ได้แนะนำ ผู้ที่จะไปสู่คารวะญาติโยมจะลาสิกขา ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจผู้เป็นพระที่จะดำรงทรงศาสนา ก็พยายามตั้งใจศึกษาและก็ประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่แท้จริง ถ้าผู้เป็นคารวาสก็เออเอาไปสู่คารวาสให้เป็นคารวาสอยู่ในคารวาสธรรม ให้มีสัจจะ ความจริงใจธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนขันติ ให้มีความอดทนจาคะให้เป็นผู้มีเสียสละ แบ่งปันต่อบุคคลที่ควรให้ปันนะอันนี้แหละคือธรรมของคารวะระว่าคารวะธรรม เมื่อเราเป็นพระ เราจะดำรงสงศาสนาเอา พยายามมันเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์จะทำแบบโตโตเตเต๋ เมื่อเราเป็นฆราวาสเราดูถูกพระ พอเรามาเป็นพระ เราก็ทำเสียเอง มันไม่ถูกนะอย่างนั้นนะเมื่อเราเป็นพระเราไปทำสิ่งที่เราตำหนิมาก่อนนะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเราเป็นพระเราก็ต้องพยายามทำให้รัดกลุ่มที่สุดให้ดีที่สุดให้เป็นที่ยอมรับ ของพุทธบริษัทสี่ครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมอย่าเป็นผู้ไม่มีความละอาย เป็นพระอารัชีอารัชีอารัชิตาไม่มีความละอายไม่ถูกนะเพราะนั้นพวกเราเป็นพระก็พยายามทำตนให้เป็นพระที่ดี เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อน พี่น้องประชาชนญาติโยมเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาอีกต่างหาก ยังไงจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสาร ถึงแดนแห่งความพ้นทุกถึงแดนแห่งพระนิพพาน เอาอย่างไงจึงจะถึงจุดนั้นได้ถ้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่น มีความพยายามเดินอยู่เสมอ ถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ใกล้เข้าไปทุกทีเหมือนกัน เหมือนกับพระหันสาวกที่ท่านบำเพ็ญ ที่พวกเราได้ศึกษา ในพระไตรปิฎก ท่านบำเพ็ญอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะ แต่ท่านไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในชาตินั้น แต่พอมาถึงชาติของพระพุทธเจ้า ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระโคตมะเรา ท่านก็ภาวนาครับในสำเร็จมรรคสำเร็จผลง่ายๆ เพราะเหตุไรเพราะท่านทำบางมาแล้ว อันนี้ก็เหมือนกัน พวกเราพยายามทำอยู่อย่างนี้ไม่เสียหาย เป็นการสั่งสมบารมีของพวกเราไปเรื่อยๆ ถ้าว่าเราไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้ในชาติต่อไป ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมจากนั้นลงมาเกิดกับพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตรมาตัด เราก็จะไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้น ท่านพูดนิดหน่อยก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ เพราะเหตุใดเพราะเราปอมเพนมาจนบางจนพอแรงแล้วขัดมันจะทะลุพอแรงแล้ว เพราะนั้นการบำเพ็ญของพวกเราไม่เสียหายไปที่ไหน เขาขอให้พวกเราทำไปเรื่อยๆนะสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ ความสงบร่มเย็นเป็นถูกทั้งอัตภาพนี้และอัตภาพต่อไปภายภาคหน้า อัตภาพนี้ก่อนเนี่ยคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่ไหนคนขาดศีลธรรมนะทำให้คนอื่น เดือดร้อนวุ่นวายถ้าคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้ว มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขตนเองก็สงบร่มเย็นเป็นสุขพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงวงสาคนาญาติประเทศชาติบ้านเมือง อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้าคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจ ถ้าว่ามีแต่โลภโหโมกนะโลภโกรธหลงราคะ โทสะโมหะมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องสงสัยเพราะงั้นวันนี้ผมได้พูด เป็นแนวความคิดแก่หมู่พวกเพื่อนก็พอเห็นว่าพอสมควรนะขอยุติเพียงเท่านี้เอาจือจอมพูดได้ไหมนี่ s evening uh, the two things uh, l u m p o uh, come down to CEO us. The first thing is that he concerned about the the tomorrow, the p o w e r a n a and also a concern about the katin, uh, how we are doing. And uh, he, after he listened to our rehearsal, he feel uh, quite quite relieved. He think it's uh, it's okay. And but he uh, remind us that we have to keep rehearsal until the day, until until tomorrow, and also until the cutting. We should not be careless. We should not be complacent we should be always try to do our best and not because we, we are doing we are doing well today and we just get carried away. Uh, we should um, keep practicing until uh, the the ceremony arrive. And then uh, he uh, gave a, a, talk about uh, for the for the new man who are going to disrobe uh, shortly. Uh, he basically he stressed that now that you you are going to return back to the lay life, then the, what what the most important thing is that you you should stress your virtue. Um, always uh, carry the virtue in your mind, because uh, if you are not a virtuous person, you won't be well received by the society. People won't like you, but you are a virtuous person. Everyone like you, and uh, you will feel you have a good foundation. And um, also, you. Um, during the past three months, you had to review. You can use your the virtue, the concentration, and your wisdom you develop in the past three months to review your uh, your lay life in the in the past, and you can because now you have better foundation, you have better uh, position, you are your mind more concentrated. Then you can see what kind of shortcoming you have in your past lay life and you try to after now because you can see more clearly. So after you return your lay life, you should use your wisdom to really um, improve your life. For example, if you have a habit of sleeping late in the morning, then you should review why, what's wrong. Um, is that a good thing to do? such kind of thing that you should use your wisdom, your concentration you develop in the in the pastry mind to review your life. Also, he mentioned that um, if after you return your life, you should be independent at least financially. If you cannot even manage to uh, have a sufficient, um, make your life uh, self self reliant then you, you it's even more difficult for you to develop your, your inner quality because uh, if you are always worried, you are always uh, looking for for resource, you are lacking the resources. Then how come you have the time? You have the you have the um, the condition to uh, improve yourself. So the first first thing is that you have to be self reliant. You have to um, be inde independent, at least financially. That's a that's the most lowest level you have to um, you have to at least uh, arrive at this level, and then and after that, then you try to do uh, practice at this every every one pra every uh, every one pra, or if you cannot do every one pra, every uh, Buddhist uh, ceremony day like uh, uh puja day or enter the rain retreat or uh, uh Opansa or just the, the most important day, you try to uh, do practice on those days. Surely it will be the best if you do every one part. And uh, what we, what you can do in the one part, you can uh, you can do chanting, you can meditate, but if you cannot do that, at least you try to give harmful to the monk. You try to support Buddhism, a uh, Buddhist religion, because uh, the, the, generosity is uh, the foundation, the, the one thing which is uh, the layperson should do and should be uh, is encouraged to, to, to do. And by, by doing, uh, by practice generosity, then you are developing your parami little by little. And uh, if you, you can even do uh, more, you can do chanting, and you can uh, meditate. Do all these uh, good things, the practice. Then, then you will develop uh, your virtue, your parami little by little, just like a, uh, a, a big water water tank. If you give the water drop by drop, eventually you will become full. Similarly, all your practice won't be lost. If you practice diligently, even you cannot see result in this life, it will carry over to your your next life. You won't because you and everything just disappear. You, it's not the case. If you can practice, then all your merit will be accumulated, and then eventually you will arrive as a uh, your whole the process of uh, integration will reach a, a, a, final point. You will have a good result in at the last. And at the last, he mentioned that uh, when we when you are a layperson, probably you will criticize a monk. Or oh, this monk is no good. He did not. He lazy or anything. But now you become a monk, what do you do? You try to review that. You try to always remind you that since now you are you are in a position of monk, you will try your best to be a good monk. You try to develop a sense of shame, and you try to uh, do make your uh, behavior good. Is admirable by the lay people. You always hold the nibbana as your final goal and try to practice. Uh, super practice as hard as possible. And uh, if you can keep practice, um, uh, uh, keep practice, pra- keep do the, doing the practice, all your merit accumulated in this life, you won't be lost. You will uh, reap the, your result, and not if not in this life, will probably in the in the future for for example the the future Buddha arrive, probably you will um, reborn in that that uh, you will be reborn in that in that life, and then you will reach your result and attain ar- arahantship. That's a possibility. But uh, the encouragement is that you will all the all your effort won't be lost, and uh, encourage that we should uh, keep uh, working on that and uh, try be forbear all the difficulties. Try to be diligent and try doing good. Try to be a good person.